nawo wa mbere w'ukwezi kw'icyenda bibiri na cumi na gatandatu nkaba ngiye kuyahera ku ngingo nkuru nkuru ziyagitse ubwicanyi bufatiye ku burozi burabandanya kuvugwa mu ntara ya karuzi aho hari umugabo yishwe mu ijoro ryo kuwa kabiri buca ari kuwa gatatu ikigaciwe kikaba cyaciye giturirwa ni muri komine ya bugenyuzi ababyeyi abana babo batagize amahirwe yo kumenya ikibazo myaka y'icyenda n'uw'icumi basaba ko ingingo ibuza uwamenye mu ishuri gusubira kwiga ko yohindurwa kuko ngo ishobora kuzogira ingaruka mbi kuri abo baregwa abagendesha imiduga mu ibarabara rya rumonge nyanzarake baridoga ko igipolisi cyo kumutambara kibatoza amahera menshi kugira ngo barengane igihe cy'isaha cumi na zibiri z'igitondo turabwira n'ayavugwa mu bindi bihugu aho muri gabo avuga havuga umudurumbanyo inyuma yaho hatangarijwe insinzi ya ari bongo aya n'ayandi ni mukanya kanya mu idonido tukaba dusubiye kuba ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ndasubiriye kubaramutsa no makuru tuyahere mu gisata cy'umutekano hari umuntu yishwe ku mu weje kwa gatatu mu nyamabere muri komine mpanda intara ya bubanza irakoze Jean Dodier asanzwe agendesha ipikipiki yarashwe n'abantu babiri yari yunguruje batako bacamutwara amafaranga yari afise n'iyo pikipiki nyene mu gipolisi bavuga ko bakiri kubakora amatohoza tubaze special special Caritas Kabanyana yari asanzwe agendesha ipikipiki akaba yaturuka muri kirengane muri komine rugazi hano mu ntara bubanza kuri uyu wa gatatu yari abantu babiri bujumbura mu kinama abajana mu rubira muri komine manda nk'uko amakuru ava mu nyamabere aho yagandaguriwe abivuga afashe ibarabara rimanuka mu rubira avuye ku ikaburimbi riduga ibubanza amanutse gato hagati ya taransiferisare y'umunani n'iy'icyenda niho bantu yari ahetse bamugandagura bamurasishije inkoho yo mu bwoko bwa pisitore bari banyegeje mu gasakoshi bari bafise nk'uko abari bahegereye babimenyesha ngo bagizi ba nabi baramutahuye kandi amafaranga tutashoboye kumenya igitigiri hamwe na telefone bongera batwara ya pikipiki baca barahunga ibyo bikaba byabaye ku muhingamo w'uyu wa gatatu mu gipolisi ngo amatohoza yaratanguye Space Caritas Kabanyanibubanza hajye isanganiro Space Caritas Kabanyarurakenuye umugabo yaratwi ku izina rya Nseka Yohani yarishwe kiziga ciwe gicakira kiraturirwa mu ijoro ryo kuwa kabiri buca ari kuwa gatatu yishwe n'abanyagihugu bo ku mutumba wa mugoboka aho nawe nyene yaba muri komine ya Bugenyuza intara ya Karusi mustaneri wa komine Bugenyuza aremeza ko uwo mugabo yishwe n'abanyagihugu nyuma yaho yaramaze ikiringo cy'ukwezi yarahungiye mu gipolisi ku mugwa mukuru w'iyo komine aswe kwicwa yagirizwa uburozi n'abanyagihugu ikarusi tubibaze Blaise Pascal Kararumiye uwo mugabo seka mbabaye Yohani batazira benshi seka Yohani yishyuye igihe cy'isaha zibiri z'ijoro ryo kuri uyu wa kabiri buca ari kuri uyu wa gatatu yicigwa aho yari ateramiye n'abandi banyagihugu ku mutumba wa mugoboka komine bugenyuzi intara ya karusi ikiziga cy'uwo muntu baciye bagituririra mu ibarabara bakoresheje ibihunda by'ibitoke basambuye ku nzira aho ku gacimbiri ka ntarika ahasanzwe hahurira abanyagihugu benshi mu bunywero n'utuzu bw'ubudandarizo busanzwe buhari hafi y'umuhana wiwe uwo yahani yishwe yari amaze ikiringo cy'ukwezi yarahungiye ku kirindiro cy'igipolisi ku mugwa mukuru wa komine bugenyuzi ahunze ngo yagira yicwe n'abanyagihugu yagirizwa uburozi nk'uko urongoye igipolisi muri iyo komine abyemeza uwarongoye igipolisi bugenyuzi ati biriwe bararondera kuri uyu wa gatatu abo baba bakoze iryo bara ngo ariko basanze kuri ako gacimbiri kantarika atamugabo n'umwe ahasigaye ngo baciye bahunga ngo kiretse abavukana n'uwo muhisi mu gihe aho muri komine ya bugenyuzi agize umugabo wa kabiri apfuye aturiwe muri uyu mwaka musitanteri wa komine bugenyuzi asaba abanyagihugu kwirinda kwihanira hamwe no kuvavanura n'ingeso yo kwemera ibintazi ikarusi kararumiye bureze pascal ku isanganiro kararumiye bureze pascal nawe urakenyuye mu by'indero ababyeyi b'abana batagize amahirwe yo gutora cya kibazo cya leta y'uburenganzira bwo kubandanya nyuma y'umwaka w'icyenda cyangwa w’icumi barasaba ko hahindurwa ingingo ibuza bamenye mu ishuri gusubira mu mwaka babona ko harimo n'akarenganyo bagasigura ko bigoye kumva ingene uwayobewe mu ishuri no mu kibazo cya leta ari waronka amahirwe yo gusubiramwo leonse bitariho amakenga y'abo babyeyi ahagaze cyane cyane ku kutumva inge n'abana babo bazira kuba baramenye mu ishure bakabura gusa amahirwe yo gutora cya kibazo cya leta ubu ni umwe muri bo twamusanze ubujejwe ibyigwa ku ishuri ryisumbuye rya zone ya Cibitoke mu gisagara ca Bujumbura amusubije inyuma n'umwana w'umukobwa w'imyaka 13 amanota yo mu ishure yiwe ni meza bigaheza bikamutera ibibazo batagwa mu mporero abaronka amahigwe bakaba ari babandi bananiwe mu ishuri abagize amahigwe yo gutora mu ishuri bagahabwa igihano ko kuji muhira kuhinduka ibirumbo umwana afite imyaka cumi n’itatu umwaka wose akaba ari muhira uwo nazova mwiki icyo kibazo coco azogitora gute hari nakima azoba cibuka namwe uwo mubyeyi asaba ubushikiranganje bw'indero gusubiramwo iyo ngingo ahandi ho ngo hariho abana ataco bazoshobora kuvamwo naho batoba banditswe washaka bakadubura ariko babone ko ari abanyeshuri mu bandi hakagira kugira ko bakora icyo kibazo bakayikora mu bandi ibiko biraba bajye bana n'abana batoye umwana wo mu icenda bakiri muto cyane Stanislas Ndagijimana nawe aserukira abavyeyi ku ishure ryisumbuye rya zone Ngagara asanzwe kandi ari umwigisha kuri lise yitiriwe ikiyaga Tanganyika cyo kimwe n'uwo mubyeyi wa mbere abona ko bigoye ingena umwana ngana uko ashobora kumenya ikibazo atigeze yigana n'abandi mu ishuri ikitavuzwe cyo ngo ni mu mwaka w'icumi kuko atigeze akurikirana ibyishure shingiro ntibishoboka ko umwana yova muhira akaza gukora ikibazo ku byigwa atakurikiranye naho yoba yarabikurikiranye boraba ngena ashobora kwiga kugira azobazwe ko bagerageje rero ko boza gukora ikibazo nibasubire bagerageze barabe yuko abo bana batokora ikibazo babanje kwiga ubwa mbere iyo ngingo nshasha y'ubushikiranganje indwi iha uburenganzira bwo gusubira mu mwaka w'ishure abayobewe habiri ni kuvuga mu ishure no muri ca kibazo ca leta mugabo wamenye mu ishure akayoberwa ahandi aguma muhira umwaka wose yiyigisha kugira niyashaka azokorane n'abandi ikibazo ca leta kigeze ivyo bita autodidacte mu rurimi rw'igifaransa Leonse bitereho na urakenuye abakozi bishirahamwe seteme baridogera iryo shirahamwe ko batagifise uburenganzira bwo kuvuzwa ngo raheze ikiringo cy'umwaka icyo kiringo kandi kiraheze ngo batakiziganirizwa muri INSS bakaba banafise n'ikibazo cy'amazi urongo iryo shyirahamwe asigura ko setemu ifise uburyo buke bitumwe n'uko batakironka amasoko inkuru twateguriwe na dorine ndayirorere abakozi ba setemu basigura ko bafise ibibazo ivyo navyo bikaba bijanye no kubura amazi ndetse ngo bishobora no kubagirira ingaruka mbi na cyane cyane muri iki gihe hari ikiza ca korera nkuko babivuga ngo haraheze kandi umwaka urenga batakirihigwa mu mashirahamwe ya UNSS na mituwele uyu ni umwe muri bo muri setemu turafise ikibazo no kutarihirwa UNSS turamaze hafi umwaka ugomba kurenga turamaze umwaka ugomba kurenga mituwele itariho barahiranye hafi nk'imiliyoni zishika nka mirongo irindwi za NCS baraheranye imiliyoni zishika mirongo itandatu za mituweli setimu irahiranye miliyoni zishika ijana za regidezo ivyo vyose rero bica bikora ku bakozi bato bato abakozi bato bato nibo bahagirira ingorane kandi baragira ingorane cane cane ibijanye no kwivuza uwugwaye canke yagize agisida muri mu vya NSS kugira ngo bamugirire ka kandi ko kumushumbusha uko yagize agisida ugasanga birakoze ku bantu benshi cyane cyane bato bato ikijanye na regidezo naco urabona nk'iki gihe hariho indwara z'ivyaduka nka kolera amacinya hamaze nk'igihe atari amazi ahari usanga ah, haca haba ingorane umuntu aca yaguma yigengesera ko hashobora kuba izo ndwara zishobora kwaduka tugasaba rero yuko ibyo bintu ushobora kubikora byihuta kugira ngo nk'ishyirahamwe nka rijya riboneke ko atangorane rifise muri ibyo uko n'ishyirahamwe ryifashe kabisa ubibona ryarekwiye yuko ibyo bintu bitoba umuyobozi w'iryo shyirahamwe cyiza sadiki amenyesha ko izo ngorane zitumwa n'uburyo buke bw'iryo shyirahamwe biturutse ku kubura amasoko isoko sangwa kuri isanganiro ano makuru muri mwe kirundi tuyabandaniza mu gisata cy'uburimyi hamwe ifuko 31 y'ikawa ya Canovera yibwe mu ijo ryo kuwa gatatu kwezi kwindwi uyu mwaka ari muri koperative nzoyi ya mu ntara ya Joseph Ntiraba marongoro unani guha amashira hamwe y'abarimyi b'ikawa amesha ko abiva iyo mifuko bafunzwe ariko agasaba ubutungane kutari kuri abo bantu abarimyi bari bashoye akawa batarishwe joseph ntirabampa arongoye senake muri mawisange baragize ikibazo ku barimyi b'ikawa baherereye mu kayanza nyene kuri koperative bita zoyaga aho haje abasuma bazana imodoka ku kw'itariki zitatu z'ukwezi kw'indwi bariba imifuko mirongo itatu n'umwe ikawa zirya nziza z'akanovera zo bita ama ae hanyuma baca barazitwara ubu rero itariki mirongo irindwi n'icyenda z'ukwezi k'umunani uwo musuma yazitwaye afise n'uwamufashije w'umupolisi ubu bari mu minwe y'ubutungane eh, hanyuma rero mugabo murumva yuko abarimyi b'aho hantu bashobora kudahembwa kubera iyo mvo y'iyo mifuko mirongo itatu n'umwe y'ikawa nziza yoba batararonka kuko imifuka imaze kugaruka imaze gufatwa n'ine hanyuma rero tukaba turiko turakorera ku kirangamisi eh, leta yatanze yuko itariki mirongo itatu n'imwe twegera abarimyi b'ikawa baba ba kera tahembwe mu mwaka uheze n'abubu ko baba bahembwe murumva rero ko twari turagerageza rero ko twosaba kugira ngo ubutungane budufashe ubu musuma ashobore kuriha hanyuma abarimyi b'ikawa nabo bashobore guca bahembwa bashaka gusaba rero ubutungane ko butorekura abo basuma batishyuye izo kawa kuko baciye bazishora mu gihugu cy'u rwanda joseph ntirabama yakuwe na mireye kanyange hararekanijwe muri uku kw'icyenda amatora agira kabiri y'ikoraniro ry'abana bagiye guserukira abandi ku rwego rw'igihugu iryo shigwa mu ngiro ry'urwo rwego ngo rizoba rijanye n'amasezerano Burundi bwasinye mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icyenda atekanya ko abana bafise uburenganzira bwo gushikiriza ibibabakiye no guterera ku bibazo biberekeye ibiri mu itangazo ry'urwego rujejwe gutunganya ayo matora tubibwirwe na Julidas Rubera muri iryo tangazo ryasohowe kuri uno wa kane ngo ku burundi ni intambwe ishimishije mu gisata cyo gukingira amateka y'abana ngo kuko urwo rwego ruzotuma abana bagira icyo bashikirije mu migambi y'igihugu abana ngo bazokwitoza bazoba bafise imyaka iri hagati ya cumi na cumi n'itandatu bakazoba bafise ikiringo cy’imyaka ibiri gishobora kwisubiriza rimwe gusa ku rwego rw'umutumba hazotorwa abakobwa batatu n'abahungu batatu hamwe n'uw'indwi aserukira imigwi y'abanaho nikora cyo kimwe no ku rwego rw'ikomine ku rwego rw'intara naho hazotogwa umuhungu umwe n'umukobwa umwe ku rwego rw'igihugu urwo rwego ruzoba rugizwe n'abana mirongo itatu na batandatu bava mu ntara cumi n'umunani metre jacques shimirimana arongoye ishyirahamwe fenadeb asaba ko abana bose bakwije imyaka yo gutogwa ko bokwitaba ako kamo hama amashirahamwe adaharanira inyungu za politike ko yokurikirana ayo matora kugira abe ku mugaragaro Shirida Silberi Ngabura kenuye mu by'isuku ku mabarabara ya 15 na 20 muri zone Buyenzi komine Mukaza haribonekeza isuku rike aho usanga amazi ava mu tuzu twa atemba mu ibarabara abahaba bakavuga ko ivyo bimaze igihe kinini byibonekeza aho hantu kandi ko bamenyesheje ababatwara n'ahataco barahindura kugeza n'ubu turabuze abantu babijejwe iyo twoja kubirondere nk'utwo twasanze ariko arakora igitumbura hafi y'aho iyo micafu yameneye atubwira ko yahisemwo gukorera ngaho ngo kuko atoguma yicaye muhira ngo kuko niho aronderera ubuzima biranteye ikibazo nyene none je noguma nkorera ahantu umucafu nk'ubu nk'ukuwi nk'ubu iminsi ntakora umaze iminsi udakora wicaye muhira kagatayi ufise ucugumu gakora mukajya ejo uzokura umutayi hehe cyanemera kugaruka ngaha abo banyagihugu basaba ababijejwe ko bobibafashamwo kugira ntibibakwegera ingwara zivuye ku isuku rike twarondera uwongoye zone ya buyenzi idi kabano akaba yemeye kugira icyo inyuma y'umutaga wezi itatu akaburungu isanganiro akaburungu orge turangiriza no makuru mu yavugwa mu makungu muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo hatangwa ibiganiro kuri uyu wa kane benshi mu batavuga rumwe na leta bakaba batavyitabye muri gabo inyuma yaho umushikiranganje w'intwaro hagati amenyesheje kuri uyu wa gatatu insinzi ya Libongo mu gisagara cha Libreville hari aribonekeje imyiyerekano muri katiye ishigikiye cyane jumping ikaba yaraye ikikujwe n'abasirikare muri Brazil naho umukuru w'igihugu Dilma Rousseff yaraye yakuwe ku butegetsi akaba ikiringo cy'iminsi mirongo itatu ngo asohoke ikirimba amakuru yo mu makungu tubibaze arendezere neza muri Brazil nyuma y'impare nyinshi kuri uyu wa gatatu abakenguza amateka barafashe ingingo yo gukura ku butegetsi umukuru w'igihugu Dilma Rousseff ku majwi 61 20 bonyene nibo badashigikiye iyo ngingo Aya majwi akaba ahuye n'ibice 60 kwijana by'ababajijwe mu kwezi kwa kane nk'uko vyandikwa n'ikinyamakuru Le Monde uyo mukuru w'igihugu afise iminsi 30 kugira abe yasohotse ikirimba yarimwo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2010 ariko azogumana uburenganzira ahabwa n'amategeko nk'abandi banyagihugu muri gabon umushikiranganje w'intwaro yo hagati yamenyesheje kuri uyu wa gatatu ko ari bongo yatowe ku majwi angana n'ivy'ijana mirongo ine n'ibice mirongo umunani kw'ijana akaba agiye gutwara ikindi kiringo c'imyaka indwi uwo bahiganwa jean ping nawe mirongo ine n'umunani n'ibice mirongo ibiri na bitatu kw'ijana inyuma yaho imyerekano ikaba yaciye itangura mu bisagara vya libreville na paul janti nk'uko tubisoma ku rubuga rw'iradiyo bbc kartiye ishigikiye cane jean ping yaraye n'abasirikare abantu babiri bakaba bapfuye yapfuye umuvugizi wa leta amenyesha ko abo bajejwe umutekano bariko bakurikirana baheruka guturira ingoro y'inama nshingamateka nayo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo havugwa ibiganiro byatanguye kuri uyu munsi wa kane igice kinini cy’abatavuga rumwe na leta na cyane cyane Etienne Chisekedi na Moyizi Katumbi bakaba bahisemo kutavyitaba ibyo biganiro bihagarikiwe n'umuhuza akaba n'intumwa y'ubumwe bwa Afrika umunyatogo Edem Kojo vyatangujwe n'umukuru w'igihugu Joseph Kabila bikazomara ikiringo c'indwi zibiri ivyandikwa n'ikinyamakuru Jeune Afrique abatavuga rumwe na leta bakaba baratanze urupapuro rw'inzira mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika Afurika bagasaba ko umukuru w'igihugu Joseph Kabila iyova ku butegetsi ikiringo n'icahera umuhuza nawe asubirizwe ni hano rero duce dusozerera no makuru muri rw'ikirundi ariko ngwibutse ko abavyeyi abana babo batagize amahirwe yo kumenya ikibazo cyo mu myaka y'icenda no 10 basaba kwingingibuza uwamenye mu ishure gusubira kwiga ko yohindurwa ko ngo ushobora kuzogira ingaruka mbi kuri abo baregwa ubwicanyi bufatiye ku burozi burabandanya kuvugwa mu ntara ya Karusi aho hari umugabo yishwe mu ijoro ryo kuwa kabiri buke ariko wa gatatu kigaciwe kigaca giturirwa muri komine ya bugenyutse